inkesta soziolinguistikoa euskararen uh, ere aipatu dute atzo hainitz inkesta hori aurkeztua izan eh, baita epek aurkeztu du eh, ara, euskadiko autonomia erkidegoko lagunekin eta baita afarroko lagunekin eta hori aipatzeko gurekin dugu hemen Bernadet uh, Zule egunon Bernadet Bai egunon dineri. Zuzira epeko zuzendari um, inkesta hori atera duzue atzo aurkeztu duzue prentsaguziari atzo um, lehenik, bon, sartu gabe setasunetan, enik eh, nola egiten da inkesta hori, eh, zonbatero, teknikoki zer da? Ordean, bost urtetaik egiten da, inkesta hori, ordean uh, lankidetzan egiten da Eusko Jaularitzarekin, Nafarroko Gobernuarekin eta eta EPErekin, eta badu guai ogoita bost urte egiten dela inkesta hori, bost urtetaik eran nahi du badugu guai ibilalde polita, badu, azken inkesta egin zen eta amekan, eta guretzat bereziki ala 2000 amaseieko inkestako datuak so egiten ditugu urbiletik, baina baita ere ze bilakaera izan den uh, nagusiki zineko inkestari konparatu zenta badira guretako eh, adierazle batzu eh, biziki zaintzen ditugunak. Aipatuko ditugu, eh? teknikoki nola da, telefonoz egiten da, mm, nola egiten da? Orduan uh, telefonoz egiten da, enpresa berezitu bat hartzen da, eh, kontratatzen da, eh, ziadeko enpresa da. Joan den eh, aldian ere ziadeko enpresak egin zuen, eta hori konkretuki jaularitzak du kontratatzen merkatu publiko baten ondotik, uh, diakinez kargukaiera, eh, merkatu horren kargukaiera elgarrekin definitzen dugula. Ah, ikusten dut hor, sortzi mila berreun dei telefonoz uh, egin dira, ongi da, gutxi da, eniz da? Hordean, sortzi mila berreun inkesta egin dira irulujaldetan eta iparaldean bi mila. E, eh, bi milarekin badugu lagin bat adierazgahia dena eta adierazgahia da iparalde guzien dako alde batetik, baina adierazgarri da ere iru, barneko iru lujalden dako zen da iparaldean baditugu datu nagusiak alde batetik eta bestalde baditugu iru lujalde uh, eh, nun badiren datuak gero eh, aztertzen direnak bestalde ordean BAB alde batetik, uh, lapurdi BAB kenduz eta gero basena farroa eta siberoa elgarrikin. Eta horietan, iruetan laginak adierazgarriak dira. Zena kontestuak biziki desberdinak dira, adibidez BAB batean, lapurdi bernekaldean, siberuan... Ba, kontestuak eh, biziki eh, diferentak dira, badakigu hemen ebo eh, iparaldean aniz jende kanpotik etortzen dela, badakigu ere kanpotik etortzen diren jende horiek nagusiki BAB eta kostaldean uh, giten direla bizitzerat, horian soziologikoki ez da batere-batere berdine berdin, iru lojalde horiek uh, jas diferentak dira. Aipatuko dugu inkesta sibilkaba sekiago, Bernadet, eh, zule, hor sifre eh, bat emanen dugu, lehen sifre eman eh, duzuena atzo eta irakorketa bikoitze izaiten alduena, da uh, Ipar Euskal Herrian badira berroita maika mila berreun uh, iztun, Euskal uh, iztun, Janik zehatza da, ordan ez dakit nola kalkulatzen den ola zehatza, baina zehatza da batetik, eta bigarrena da, sekulan baino gutiago garen dugu, baina lehen aldikotz ez da behiti instituzioetan? Hori da, ordean, eh, be, lagin, lagin bat baliatzen da, eh? ordean, eh, behar da iran, amasei urte baino gorago diren jendeak direla inkestaten, inkestatzen, ez aurrak, eta lagin hori adierazgarria baita, inkestatzen diren jende horietatik, ondorioztatzen da, e, biztanleria orokorian, zonbat jende badiren e, eskualdunak direnak, eskora dakitenak, eta zonbat diren eh, bestalde eskora ez dakitenak. Ordean datu horiek adierazgarriak izanki, ondorioztatzen alda, amasei urte baino gehiago duten jenden artian, badirela, e, berroita meka, berreun, berroita meka mila berreun uh, iztun eh, eh eskua, eskuara, dakitena. Ordean guretzat uh, erran nezake izan dela inkesta untan, pentsatzen ginuen iztun, uh, eh, iztun koporu hori behiti joanen zela ono inkesta untan uh, eh, diakinez, eh, iparaldean eh, eskualdunak adintarte zaharretan direla gehienak, eta beraz uh, naturalki biztanda behiltzen direla, zahar horiek, eta gero beraz pentsatzen ginoen segituko zuela behiti. horrean Uh, lehen berri una erran ezake da uh, kopuru oroko hori ez dela gehiu berdin, behiti joaiten, ez dugu gehiu iztunik uh, galtzen. Aldiz, eh, erlatiboki hartzen bali madugu, porzentaia, eh, eh por, eh, populazio guziain porzentaia horrek segitzen du apaltzen, hori baginakien, Eh, hori uh, jakinez kanpotik etorri jendean, jendean itz badela, eta beraz iztun uh, eh, eskuaraz ari diren uh, eh, porzentaia behiti joaitia ono logikoa da. Aldiz hor behar da ere azpimahatu, porzentai horren behititze erritmoa, emeki-emeki uh, uh, behiti joaiten dela, hala. Ordean, hori berri hona da, eh? eh, naiz eta errelatiboki biztanda ono eh, lan baden egiteko. Bernatzule, sifre hori epatu dugu, eh, berruita maika mila berreun iztun, euskal iztun badirela ipar euskal herrian, eh, ere eguneko eh, abeiti joiten dela. Egia da, aipatu duzuzuk ere jendea heldu dela, eta bon, biztiki untxai ikusten dugu prozesua zein den, eh, ipar euskal herrira eta bereziki kostalde, kostaldera kanpotik jendea heldu da, biztanlea lea goiti joiten da, eta euskaldun kopurua uh, eh, eunekotan hasteko eh, tipitzen da, nola, nola bo, lehenik erranduzu gutiago tipitu dela hori, baina nola egiten alda aurre hori, nola egiten alda kontra hori? Erran ezake eskualdunduz, kampu, e, eskualdunduz ere kanputik etortzen diren uh, jende horiek, edo hasteko parada emanez jende horiek nahi balin baute uh, uh, ikasteko. Ordian um, hori um, partez uh, diadanik egiten da, uh, erran ezake kaskuntzaren bereziki irakaskuntzaren bitartez, zenta guk ditugun datuen arabera estimazioak dira, eh? baina Eh, ikusten ditugularik burasoak bai bilkuretan eta edo bai klasetan, badakigu guti gora bera, irakaskuntza elebidunian eta morgiltzi sisteman, Uh, e, aurren eunain dako latanoi eta lanatanoi eta hortan uh, aur horiek ez, tut, ez dituztela burasoak eskualdunak. Eh? Ordean, hori biziki datu baiko jada, erran nahezake uh, ez aitamek ez dute eskualdunak izaiteko beharrik, beren aurrak emaiteko irakaskuntza elebidunian eta eta murgiltze, murgiltze sisteman. Odean hori biziki funtsezkoa da, eta eh, eh, hori esker ere, eh, da beste datu bat, eh, azpi marragarria dena, da gazten adintartetan, bai iztunko kopurua eta bai porcentaia goiti joeten dela. Ordean hori da erran ezake bigarren datua guk biziki hor biletik zaintzen duguna, joan den, eh, joan den ikestan deia 2006an hasi zen goiti bai eh, kopurua eta bai porzentaia, amaseita ogoita lau eh, arte diren, diren gaztetan hor, eh? lehen, lehen tarte hortan. Orduan uh, guretzat berri hona da, eh? jakitia horrek uh, goiti hori konfirmatzen dela inkesta hontan. Eta, eta gero, be, diakinez gero eta gehiago direla e, eh, xail elebidun eta murgiltze xailian eskolatzen diren aurrak, pentsatzen dugu, e, datu hori, datu horrek segitzen segituko duela, bere, bere, bere bidea goiti, eta hori guretako biziki funtsezkoa da. Diakinez, eh, lehen mailan, gaurko egunean, egunain eh, dako ogoi eta emeretzitan gira, lehen maila guzia kontuan hartuz, E, eskola hilibidunetan eta mm, eta morgiltze sisteman e, eskolatuak diren aurrak, eta ama eskola hartzen bali madugu, e, egun eh, dako behoita bostetan gira, eh? orduan egan nahi du, Eh, on porcentai horiek jakinez goiti joeten direla urte batetik besterat, pentsatzekoa da, ondoko, ondoko amak urtetan, uh, aurren erdia guti gora bera, eh, sartuko dela irakaskuntza iribidunean, eta beraz porcentai horiek ondoko ink, inkestetan segituko duela eh, baikorki uh, bilakatzen. Ara. Atik, ez du ez da agertu hasteko ingesta honetan, eh, ez baita iztun, euskal iztun gehiago, ez da agertu lotura zuzena eh, erakaskuntza eta iztunen artean, nahi dutekan erakaskuntzan bai eh, aur gehiago sartu dira euskara ikasten, baina ateratzean, haundietan, ez da iztun gehiago nola esplikatzen da eta, eta behar bat zerbait eskaz da hor? ez dakit, e, e, nahi uh, e, uai eskolatuak, di, eskoraz eskolatuak diren uh, aurrak, ez dira sartzen inkestan, bai, bai. eh? Erran dugun bezala, amasei urtetik goiti dira inkestatzen direnak, erran nahi du uai eskolari bidunetan direnak, ondoko inkestetan agertuko dira datuetan, eh? Erran nahi du konkretuki, uai datuetan agertzen diren inkestatuak, ez dira uh, gehienik eskola, eskoraz eskolatuak izan diren hoiek. Orduan eran nahi du, eh, on normalki, ondoko, ondoko ikestetan, obeki izanen girela. Hala. Eh, ondorio zuzena ikusten zu beraz, eh, erakaskuntza eta iztun kopuruen artean? Ba, ez da, duda, hortan. Gero ikusi behar, iku, beharko dena, da ea uh, erabilpen, uh, izanen da ere, erabilpen sailetan, gero eta gehiago, izaitia uh, eskora erabiltzen dituzten uh, jendeak zenta hor badakigu eh, hori da beste datu bat so egiten duguna, da erabilpenaren bilakaera. Ordian erabilpenak segitzen du behiti. Hori ere importanta da jakitia, zenta azpimarratzen ditugu baikorrak diren eh, xifreak, baina ere ezkorrak diren xifreak berdira azpimarratu. Eta hor erabilpenian, bada uh, egun guziz edo biziki regularki eh, eskora erabiltzen dituzten dienden kopurua beiti uh, joaiten da. Eta hori ere baginakian hola izanen zela. Aldiz, artetan eskora erabiltzen duten kopuruen eta porzentaiak horiek joaiten dira goiti. Egan nahi du, hori, horren uh, positiboa egiten alda. Hordian, Hortan, uh, biak metatzen balima dira, eh? eguneroko erabilpena eta eh, artetan egiten den erabilpen hori, biak metatuz goiti joaiten da. Alors, eran nahi du dela, eta hor baditugula bi erronka, da alde batetik uh, irakaskuntzaren bitartez uh, lortzen den eskuara maila aski haundia izaitia gero jende horiek kapable izan diten eskuara zartzeko, zenta ez dute maila aski haundia Be badakigu hizkuntza guzietan bada fenomeno, be, ba, fenomeno bat, trebeago balimazira beste hizkuntza batean, eskoaran baino, ebe beste hizkuntza naturalki baliatuko duzu, eta erreski lehatuko zira beste hizkuntzarat. Hori da lehen erronka, irakaskuntzatik ateratzen, e, irakaskuntzaren bitartez formatzen diren jende horiek, Uh, maila nahikoa ukan dezaten gero iztunak izaiteko egiazki. Eta gero bigarren erronka baduguna hizkuntza politikan, da erabilpen guneak izaitia. Eta erran nahi du, e, eskolan, e, eskora ikasten duten horiek, ukanditzaten gero muak, eskora zartzeko, bai aixi bai bizitza sozialeko, edo zoin ere mutan. Eta hori izigarri importanta da, ez ginuke hizkuntza politika, e, eta huts bat lehitaike izkuntza politika mugatzea irakaskuntzan, eta eskolan, hala, da, erabilpen, erabilpen eskaintza hori egituratzea, eta bereziki pentsatzen dut, aixaldi zentroer edo edo kirol sailian diren eskaintza horiek guzietan behar dugu eskaintza elebiduna eta eskorazkoa egituratu gero izan dizaten, hau horiek ikasle, ikasle horiek eskorazari diren horiek ditzaten, gero eta gehiago eremu eta parada eskoraz hartzeko. Bizka ba, bat eh, agapostu duzu eh, neondoko kalderari, baina bi galdera eh, horrekin, zendako maila apala da eta, eta zendako ez da erabiltzen? Hau, ez dut erran e, irakasko, maila apala dela, erran dut erranka dela uh, e, prezeski irak, irakaskuntzatik eta beste sailetatik ateratzen diren jenden maila aski handia izaitia. Ordian nahi hauzu badira e, alde batetik eskuaraz, eskuaraz, uh, eskuaraz... Hor, erraiten duzu, justuki maila ez dela, batzuk uh, usten dutela, adibidez, lehen mailatik kolegiura sartzeko, uh, usten dute uh, erakaskuntza, eskuarazko erakaskuntza, ikaskuntza, maila ez dutelako aski ondia, partez. Horten, hori egia da, egin dugu inkesta bat duela bizpailu urte, eh, komprenitzeko nolaz arro batzuk usten duten irakaskuntza elibiduna, eh, biduna, eh, fe, lehen bailatik ateratzen direlarik eta kolegioan sartzen direlarik. Ordian eh, ikaslek, usten duten ikaslek, nagusiki erraiten dute, beldur direla kolegioan segitzeko eskoraz. Ordian eh, eskuara maila ez dute askia handia sentitzen gero guztian segitzeko irakaskuntza helibidunean. Ordian eh, egia da ibilbidea murgiltze sisteman, eh, ibilbidea egina da lehen mailatik ateratzean aurrak helibidunak izaiteko. Ola, ola definitua da aldiz irakaskuntza helibidunean ez da hola definitua. Eran nahi dut uh, lehen mailatik ateratzean eh, duten maila, eh, helburu gisa ez da iztun osoaren maila. Orduan, hortakotz, funtsezkoa da, uh, jende horiek, ikasle horiek, segidezaten beren ibilbide, uh, ibilbidea uh, edo morgiltze sisteman, uh, basoa hartio, beden. Horrek suposatzen du berek behar dutela auto hori egin, eh? Familia, fea familiek behar dutela auto hori egin, eta badakigu aurrak eh, beldur direla, batzu hasteko, eh? eh eta airen bat galtzen dugula guti gora bera bidian. Ordean, Aniz da airen bat? Um, anitz edo ez anitz, hasteko badira bi eren segitzen dute, eta eren batek uzten du. Ordean gure helburua da denek segidezaten. Hala? Ordean hor badira bi gauza, da alde batetik uh, eh, sensibilizazio eh, lan egiten dugun hori azkartzia, uh, eh, konkretuki egin ditugun sensibilizazio lanetan, zubi bat antolatzen delarik zenbia eta seigarrenaren artian uh, ohartzen gira porzentaiak aigeo beagoak direla, eta aurrek eh, gehiago segitzen dutela kolegioan, ordean hor bada lan bat egiteko. Baina bestalde, pentsatzen dugu, gako bat eh, dela, uh, lehen mailan, lortzen den eskuara maila, uh, Eta guretzat, bada gako bat hor, izaiten aldena biziki baliagarri da eskola publikoan, ez eta kopuru handienak hor eskola, eskola publikoan, alare, um, murgiltze sistema garatzia ama eskolan. Hala, zenta pentsatzen dugu, adin hortan eh, aurrek ez dute eskola irakasten, hartzen dute. Ordean behar dela baliatu behar, ama eskolako denbora hori guzia, nun aurrek erreski hartzen duten hizkuntza, uh, gehiago egiteko eskolaraz, eta albada ama eskola ko hiru urteak eskuaraz egiteko. Gero, uh, maila ukan dezaten una lehen mailatik eta gero ibilbide guzia erresteko gisan eta baita ere zubi hori erresteko gisan zen bitik saiga generat, zenta hor maila askia handia ukanen baitute lasaiki segitzeko gero kolegioan sartzen. Hortakotz guretzat hizkuntza politikaren aldetik izigarri importanta da murgiltze uh, uh, hor uh, irakaskuntza publikoan uh, ama Finitzeko perna eh, dutzurez eta demora joan zaigu, depasatu ere. baikor zira Euskararen normalizazio prozesu honetan, biztan dena? baikor, eh, badakigu eh, bidean hitz egin dugula, badakigu bidean itz badela ono egiteko. Ordean badira, baikor izaiteko jasoinak badira. Nik azpima ganezake lehenik be, eskaera soziala, hor badela. Bada nahi bat gizartean, eta gero uh, euh, guk badakigu funtsezkoa euh, dela eskaintza sortzea. Hala, euh, frogatu dugu eskaintza, eskorazko eskaintza sortzen dugularik eh, jendek hartzen dute. Ordian guretako uh, bada bidea nitzono egiteko sailortan, eta bereziki janezak erabilpen eh, sailetan, uh, eh, irakaskuntza behar da biztanda segitu garatzen, uh, eh, aurtzen digian ere emeki emeki garatzen dugu ere eskaintza bat aurtzen digian, eskola haintzin ukan dezaten lehen murgiltze bat ere, hizkuntzan eskoraz, Baina nuai gure egiazko erronka da eskaintza zinez egituratzia erabilpen eta bereziki aixialdi mundu hortan. Eta hor pentsatzen dut, Eh, funtsezkoa izanen dela ere lankidetza uh, eskual elkargo berriarekin hor, zenta haien kompetentzietan eta erriko etxeko kompetentzietan badira uh, gako eta hizkuntza politika uh, azkar bat ere maiten balimada ere kompetentzia horietan guzietan, uste dut badugula ono parada ondo kurteetan uh, emendatze, emendatze azkarrak ukaiteko, Mineshka baina ez eta laster arte. Zuli Mineska